Mi još govorimo o poglavlju u odjeći i ukrasima. I došli smo do 1344. hadisa koji je naslonjen zabrana oblačenja prugaste odjeće sa slikama, žute odjeće obojene šafranom kao i nošenja zlatnih prstenova. Ali ibn Abi Talib radijallahu anhu prenosi da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve zabranio da se oblači kugasta odjeća sa slikama i žuta odjeća obojena šafranom, da se nosi zlatni prsti i da se uči Kur'an na ruku. Ovi hadisi koji slijede ili govore o tome šta je zabranjeno obući, odnosno koje boje su sporne kada je u pitanju odjeće u O tome govori sljedeći hadis koji prenosi Abdullah ibn Amr ibn As, As radijallahu anhu i veli Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam je na vidio dva dijela žute odjeće obojene šafranom pa mi je rekao ovo je nevjerička odjeća, zato je ne oblač, Pitao sam hoću li oprati, rekao je ne, nego je spavio. Kada je u pitanju odjeća, osnova je da je svaka odjeća dozvoljena. Osim one za koju postoji jeli, jasan dokaz koja se izuzima, jeli, a koja je zabranjena po islamu. Ovi hadisi, rekli smo, govori o bojama odjeće, koja je zabranjena, odnosno vidjet ćemo kasnije što, kaže islamski, što kažu islamski učenjaci o tome. E, sporne su tri boje jeli, odjeće, u stvari dvije, pošto, pošto jedna vrsta odjeće se spominje u ovome hadisu, je to odjeća koja je crvene boje koju je dobila od šafana. Imamo čisto crvenu boju. Što se tiče crvene boje, sa kojim su pomiješane i druge boje, islamski učenjac se složili da je ona dozvoljena. Znači, ako imamo odjeću crvene boje i ali nije čisto crveni, nego ima drugi boja na toj odjeći, takva odjeća je dozvoljena po e, jednoglasnom mišljenju islamskih učenja. Oko čisto crvene boje postoji razilaženje među islamskim učenjacima. To je da je, sva naša odjeća crvena, da nema na nju nikakve druge boje. A to ću malo kasnije spomenuti. Imamo odjeću koja je obojena crvenim šafranom. A imamo i odjeću koja je obojena žutim šafranom. E, te odjeće, odnosno te vrste odjeće i boje se spominju u ovim hadisima. Ako sagledamo mišljenja islamskih učenjaka jel, po ovom pitanju, vidjet ćemo da su sporne ili sporna odjeća koja je obojena crvenim ili žutim šafranom, dok su ostale vrste odjeće i ostale boje dozvoljene. Prema tome, sve, sva odjeća, da su sve druge boje odjeće su dozvoljene, samo su sporne, jeli, crvena i žuta koje su jeli, dobile boje od šafa. I ova sljedeći hadis koji ću pročitati mi tome nagovoriti pa ćemo vidjeti da je zabrana koja dolazi od poslanika i sela da je došla zbog, za odjeću koja je obojena šafranom, koja je dobila žutu ili crvenu boju. Što se tiče drugih boja, koje su jeli, ovaj, crvene i žute, pa nije nastalo od šafrana, to, ta odjeća nije sporna. Mada islamski učenjaci kažu da treba izbjegavati, jer ovdje se radi o običaju koji su, koji su tada imali jevreji, da su nosili žutu i crvenu odjeću obojenu, znači šafran, obojenu šafran. E to je razlog zakona Oponašanje e, nemuslimana, i to je bio posebno njihov običaj, njihova tradicija, i zbog toga je poslanik Ali zabranio žutu i crvenu odjeću. Međutim, i po tom pitanju, kažem, postoji, e, postoji razilaženje islamskih učenjaka. Jedan dio islamskih učenjaka smatra da je nošenje takve odjeće haram, jedni opet smatraju da je mekru, dok drugi smatraju da je, da je dozvoljeno. U svakom slučaju, po pitanju ove, jer ove mesele, žuta i crvena odjeća ili boje odjeće, e, Islam nije tako rigorozan kao što, smo, kao što nekada možemo naći kod pojedinaca da zastupaju tako rigorozne stavove. Ovdje se znači zabrana veže striktno za odjeću koja je obojena u žuto ili crveno e, domaćim, odnosno e, divnim šafranom. Tako stoji u komentarima na risi. Zbog toga što su jevreji tako postupali, to je bio njihov običaj i njihov tradicija. Mogu malo pijasiti taj šafran, ne jasno šta je. Šafran je jedna vrsta ovaj, biljke E, cvijeća, cvjetove. I od njega se pravila boja i farbala se odjeća ovaj, tom boju. Postoji divlji i domaći, pitomi, jel, šafran i tako da je bio običaj da je ovaj, boje odjeću šafran. O tome se govori i sljedeći hadis, kaže zabranjeno je bojiti se šafranom. Enes radijal Anho rekao rekao, Allaho poslanik alaihi sallam je zabranio da se muškarac i šafranom. I ovaj hadis govori o zabrani bojenja šafranom i potvrđuje nam prethodno mišljenje, to jest da je samo zabranjeno plaćati žutu i crvenu odjeću obojenu šafranom. To znači ako imamo odjeću crvenu ili žutu obojenu, znači koja pa je dobila boju od neke druge materije, ovaj, takva odjeća nije sporna. Mada kažu sam ključenjaci, bolje i takvu odjeću izbjegavati, dozvoljeno je, ali bolje je izbjegavati da ne bi na neki način oponašali nemuslimana, odnosno jevrije u odjevanju. Je vam jasno pitanje ove odjeće? Vrlo često se ovo pitanje potiže među muslimanima, žuta odjeća smijen se nositi, crvena i tako dalje. Kao što vidimo, prije svega to se odnosi na ovaj, odjeću koja je obojena šaframa, žutim ili crvenim, a, a druge boje islamski učenjaci kažu da nije spodno, osim što je bolje izbjegavati odjeć koja je ovaj, cijela e, crvena ili žuta, znači koja je čisto crvena i čisto žuta. A spomenuli ste sad ova dva mišljenja učenjaka da je dozvoljeno nosat, jedni kažu dozvoljeno nosat crno žuto. Za šafran. Sa šafranom. Sa šafranom. Da. A drugi kažu... I oko toga se razilazi. Znači oko šafrana je Pioniriće koja je ovaj, obojena šafranom i od toga postoji tri mišljenja. A ovim drugim sad ovim bojama kako se boje vanilije? Pa Rekli smo nije sporno, znači sve ostale boje nisu ovaj, nikako sporno. E, znači razlog, bilo je bitno shvatiti razlog zabrane, odnosno povod poslanikova Ali Salat Hadisa, o tome smo govorili puno često. E, treba doći do povoda, odnosno do uzroka zabrane. U ovom slučaju to je bilo ponašanje jevreja. Što znači da sama boja po crvena i žuta, nisu one sporne boje. Nisu to boje koje su nešto ovaj, zabranjene, nego u to vrijeme običaj je bio da je da farbuju svoju odjeću e, žutom i crvenom bojom, odnosno šafranom. Sljedeći hadis govori isto o farbanju kose i mijenjanju sjedi i glavka. Ovo je isto jedno pitanje koje se vrlo često ovaj, poteže među muslimanima, pa ćemo vidjeti šta kažu hadisi, odnosno šta kažu na osnovu ovih hadisa islamski učenjaci. E, prenosi Džabir ibn Abdullah Allah Manku i kaže Ebu Kuhafa je doveden na dan osvojenja Mekke, a glava i brada su mu bile potpuno bijele, poput sugale, a to je jedna biljka, jel? E, bijelog cvijeta je poda. Pa je Allahu je, ali i sam rekao, promijenite ga nečim, jes promijenite ovaj, te sjede vlasi odnosno lake e, nečim, odnosno nekom bojom, ali se klonite crne boje. To jest izbjegavajte crnu, nemojte crnu. E, na osnovu ovoga hadisa, postavlja se pitanje ili temeljena je mesela u, islamskom fiku, da li je dozvoljeno farbati se u crno, odnosno crnom bojom. E, kada je u pitanju li farbanje crnom bojom, Oko dva pitanja postoji jednoglasno mišljenje, konsensus, a to je prvo da je e, u ratu dozvoljeno u ratu je dozvoljeno da, da se farba u crno, odnosno da se kosa i brada farbaju crno boju, ili boje crno boju. Oko toga postoji ižma islamsko učenjaka. Drugo je, suprotno, zabranjeno je, znači po jednoglasnom mišljenju islamskih učenjaka, farbati se u crno ako želimo time nekoga, da kažem, prevariti. Bilo da se radi o ženi muškarcu. Pa dolazi neko da prosi ženu ili dolazi neko da, ovaj, bez obzira bio to muškarac ili žena, i on farba se u crno i time izgleda mlađe. I naravno, za nekoga ljepši, jel? I to je jedna, jedan način ovaj, prevari, odnosno prikrivanja svog pravog i stvarnog izgleda. U tom slučaju zabrana. U tom slučaju zabrana. I kažem, to je jedan, način, može se desiti da žena ne upita čovjeka ili čovjek ženu. Žena osjedila i čovjek je ne upita, je li, ovaj, sjeda nije. I ona obojena u crno i kad dođe kad je uzme, kad se kad stupe u brak i nakon mjesec, dva, tri otkrije da ona sjeda, može doći do čega? Do razvoda braka. Može doći do neželjenih posljedica. Stoga je u tom slučaju zabranjeno. U tom slučaju zabranjeno. E sad, mimo ove dvije situacije, e, kada je u pitanju farbanje ili bojenje crnom bojom, postoji razilaženje islamskih učenjaka i prvo mišljenje da je to kruh odnosno da je pokuđeno, i zastupaju ga Malikije, Hanbelije i jedno od mišljenja kod Hanefija i Šafija, da je pokuđeno. Drugo, e, da je haram, odnosno da je zabranjeno i to je mišljenje, jedno od mišljenja kod, kod Šafija, kod pripadnika Šafijske pravne škole. Imamo treće mišljenje da je dozvoljeno, a to je mišljenje kod Hanefija E, prije svega kod njegovog njegov učenika Ebu Hanife Ebu Jusufa, koji, je, koji smatra da je dozvoljeno, da nije uopće pokuđeno i kaže kao što se meni sviđa da mi se supruga uljepša, tako se i njoj sviđa da joj se ja uljepšam. I većina islamskih učenjaka, odnosno džumbur, i velika većina je stava da je dozvoljeno u, uz jednu dozu pokuđenosti. Uz jednu dozu pokuđenosti na osnovu ovoga Zašto oni smatraju da je dozvoljeno? Zato što su prvi e, muslimani, odnosno ashabi, oni koji su živjeli s poslanikom alaih Veselam, koji su slušali od njega hadise i razumjeli ga, da su mnogi od njih farbali svoje kose crno, kao što je Omer ibn Hatta, kao što je Otman Adjela Anhu i druge ashabi, da su farbali svoje kose u crno, što ukazuje jasno da, da taj čin nije dozvoljen. Pardon, nije zabranjen, nego je dozvoljen Ovaj, međutim, mislim učenjaci kažu bolje je, bolje je izbjegavati, bolje izbjegavati jer se spominje ovom I to je, Allah najbolje zna, ispravnije mišljenje da je dozvoljeno farbati sjede vlasi u crnu, jeli boju, crnom bojom, ali da je u svakom slučaju bolje koristiti neku drugu boju. Vidjet ćemo u ovom drugom hadisu e, farbanje sjedi vlasi je u stvari jedna, praksa e, koja bi se trebala prihvatiti kod muslimana, jer kaže Ebu Hurera on prenosi da je Allah poslanik ali Salat rekao židovi i kršćani se ne farbaju, to jest ne boje svoje sjede i kose kanom i slično, pa postupite suprotno njima. Postupite suprotno njima. Običaj kod jevrija, odnosno kod kršćana, je bilo, bio da se da ne farbaju svoje sjede kose, odnosno brade, pa kaže poslanik kada je sada postupite suprotno njima. E, Fehali fugum. Ovdje je ovaj oblik e, u imperativ, to jest naređuje, kaže poslanik kada je sada pa postupite suprotno njima. Jel to znači da, ovaj, da, da smo obavezni bojiti svoje sjede vlasi u crno, odnosno u neku drugu boju? to ne znači. Poslanik Ali se Islam ovim preporučuje u stvari. Što znači da svaka naredba u hadisu ne znači obaveznost, ne znači da je taj čin, taj čin obavezan. E zato oni koji zastupaju, zastupaju mišljenje da je e, dozvoljeno sprečivati bradu, oni i ovaj hadis. Zašto? Zato što je ono ovaj, hadisu koji govori o puštanju brade i kresanju brkova, kaže i alaih salatu halifu jehude ona Suprotno postupajte židome, i kršćanima. I kaže, jeli, kratite brkove, a puštajte brade. Što znači da je u tom, i u tom slučaju da naredba nije stroga, što znači da e, potpuno puštanje brade i neuzimanje e, ovaj, ništa od brade nije obaveza, nego da je to samo poslanik alaih to sam preporučio E, kako bi se razlikovali od židova i kršćana. Što znači da naredba da se razlikuje od židova i kršćana ne znači ne povlači uvijek obavezu, nego je to samo nešto što je preporučeno kako ne bi njima nalikovalo. Po oblačenju hibera odjeće. Kaže, kad veliki veli pitan s mene sebi radi Allah e, koja je odjeća bila najdraža Allahom poslaniku, ali koja mu se najviše dopadala, rekao je Hida, a to je jedan jemenski ogrtač ukrašen bojama. Ukrašen bojama. Ovaj hadis nam prije svega govori o tome kako odjeću je poslanik Ali nosio i volio da nosi. I to je ukrašena odjeća. Poslanik Ali Tosla imao je nekada je običaj da nosi ukrašenu odjeću, iako drugi hadisi govori vidjet ćemo da je nosio skromnu odjeću. Hadis ukazuje prije svega da je dozvoljeno oblačiti ukrašenu odjeću i odjeću u linije, koja ima određene linije ili pruge poslije Oblačenje odjeće na koje su bile slike devinog sedla. A Iša Radel Lanha je rekla, jednog jutra je poslanik Alihi Salam izišao, a na njemu je bila odjeća od crnog krzna na kojoj su bile slike devinog sedla. U hadisu se za ovu odjeću kaže da odnosno pravi se od une ili krzna ili lana ili, ili svile. To ne znači da je poslanik ali to u ovu odjeću nosio da je bilo od svile. Hadis govori o tome da je dozvoljeno oblačiti odjeću na kojoj nije lik insana ili hajvana, odnosno živog bića. Mogu biti određene jeli, ukrasi, i određene slike, ali da, pod uvjetom da nije živo biće, insan ili hajvan. Ili, kao što je običaj danas, e, različiti natpisi koji, koji su ili haram postiču na grijeh, koji, koje omladna nosi tako odjeću. Naravno, tu zabranu ulazi ta odjeća grubog donjeg ogotača i zakrpljenog gornjeg ogotača, Ebu Bode je rekao, došao sam pa je Aisha radijallahu manha, pa nam je <clears throat> izvodila donji ogrtač od grubog platna, kako se pravi u Jemenu i zakrpljen gornji ogrtač koji nazivaju zakrpnjača, potom se zakljela da je Allah poslanik alaih salatu wasalam preselio u ta dva ogrtača. Hadis prije svega govori o poslaniku alaih salatu na skromnosti u odjevanju i u drugim dunjalučkim ili uživanjem općenito i hadis nas postiče da je pohvala, odnosno mendu, i da se u tome ugledamo na poslanika sallallahu Znači nije obavezno. Po pitanju odjevanja, odjeće općenito i vanjskog izgleda, islamski propisi nisu tako rigorozni strogi. Mnogi od tih propisa prije svega nam preporučuju određenu činu. Jer islam nije došao da mijenja vanštinu to je Islam je došao da mijenja našu tri dušu, srce, odnosno iman, vjerovanje i ubjeđenja. Postoje neke stvari kada je upitan vanština, vanština koje su, koje su zapovijed, odnosno ovaj, zahtjev za nas, obaveza i, odnosno, ili zabrana. A većina stvari odjevanja, kao što vidimo, su na stupnju ili menduba, nešto što je posebno preporučeno, ili mustahab, nešto što je pohvalno, lijepo, ili su na stupnju mekruha, nešto što je pokuđeno. Zato, zašto ovo ističem? Zato da, ne bi, pošto pojedini muslimani previše ozbiljno i rigorozno uzimaju propise ovaj, odjevanja i u, u tim slučajevima zauzimaju najstrože mišljenja. Misleći da je najstrožije, ovaj, najspravnije što nije tačno. Dobro se pitanje treba iščitati i razumjeti i onda kad se razumiju kako treba, onda ih prakticirati i zastupati. Vidjet ćemo kasnije i ova pitanja koja govori o dužini odjeće, eh, ispod članaka i tako dalje, eh, je li to haram u svakom slučaju ili je haram samo ako se radi o oholosti, uzdizanju i tako dalje. Vrlo je bitno ispravno shvatiti te hadise i sagledati, iščitati šta su islamski učenjaci o tome kazali ne uzimati samo vanjsko značenje hadisa i kaže poslanik ali sam zabranio žutu odjeću ili zabranio je farbanje crno. Vidimo čovjek ofarbao se crno i gotovo opomu ima. Skrenuo s pravog puta. Znači u tim stvarima, posebno stvarima kao što smo vidjeli odjeće i oblačenja, nekih običaja pri jelu i piću, tu islam nije e, posebno strogo i rigorozan. Zato što to nisu najbitnije stvari u većini tih slučajeva radi se o običajima, odnosno suprotnom postupanju e, običajima i tradiciji nemuslimana. Jer poslanik Ali Islalat Veselam je došao i utemeljuje određenu praksu i tradiciju običaje ovaj, koji su e, striktno vezani za sedmenike islama. O prekrivačima. Kaže Džabra nam je rekao, nakon što sam se ženio Allahu poslanik alaih salatu nam je upitao jesi li uzeo prekrivače. Rekao sam odakle mi prekrivači, on je rekao bit će ih. Džabir je rekao, e, kod žene mi je bilo bio prekrivač pa sam rekao ukloni ga od Žena je rekla pa Allahu poslanik alaih salatu nam je rekao bit će ih. Ovdje se radi o korištenju prekrivača za ležanje. Ili prekrivači ili zastor, koji su stavljeni na vrata, to vrijeme nisu imali vrata, imali su otvore samo za vrata, stavili su uglavnom neke prekrivače ili zastave. U svakom slučaju Hadis govori o tome da je dozvoljeno koristiti prekrivače za posteljinu ili za prekrivače za krevete, za, za ono čime se pokrivamo. E, samo je uvijek da ne bude u svili. Samo ne smije biti u svili, o tome smo govorili prošli I razlog zabrane svili. I ovom hadisu, kao kaže ne Nebevi, radi se o jednom džizi poslanika, ali e, koji je govorio o prekrivaču, koji treba tek da stigne, a uopće nije bio još ni stigao pa do ovog, jel, do e, džabera. Ograničavanje na nužno kada je riječ o namještaju za spavanje. Džabra radijalanu prenosi da mu je lavu poslanika alaihi rekao čovjeku je dovoljna jedna postelja za njega, druga za suprugu, treća za goste i četvrta za šeitana. Hadis govori o skromnosti, odnosno govori o tome šta od, od je treba imati, odnosno od i leža, ležaja u kući. Trebamo, imati, imati više nego što je potrebno i ono što je e, preko naše potrebe pokuđeno je. Kažu sam pokuđeno je da imamo u svome stanu ili kući ono što je preko potrebe, što ne koristimo i to se smatra hvalisanjem i uzdizanjem dunjavučkim ukrasima, a time je šeta zadovoljno. To ga raduje kad se ljudi hvale dunjavučkim blagodatima i uzdižu i natječu u tome. Jer zna da će i to udaljiti od i da će i to možda na kraju odvesti do, do propasti, da u džene uzdraši. Jer dok se počne čovjek hvalisati svojim imetkom, kućom, namještajem, jahnicama i tako dalje, to je loš na Šeitan želi da ga okreni od spomena na Allaha subhanahu wa ta'ala i na ahiret, odnosno od ibadeta. Kažu sam neki islamski učenjaci, jer znači šeitan u tome čovjeka postiče i pomaže. Pokažu što fali, ima na hadis. Da je poslanik kada je sad sam rekao, jer neka se na vama vide uh, eh, tragove Allahovi blagodati. To jest, to je hadis je vjerodostojan, ali šetan i hadise zlupotrebljava. I hadise. Šetan dolazi čovjek koji citira hadis. Znate sve hadise, jel? Dolazi i citira, ali on objašnja, daj mu svoj komentar. To ti je ovo, neko vidi, obud se dobro, lijepo. Ali to nije više eh, zbog ljepote, zbog toga što je poslanik Ali Isla volio lijepo odjeću, što je što kaže da Allah nije bolje ljepote, ne zbog toga, nego ljudi se oblače da se pokažu kako su jeli, napredni, odnosno kako su imućni, kako nose kvalitetnu odjeću, kako jašu kvalitetne vrijedne jahalice i tako dalje, kako su u kući sve napucali, još što kažu pod navodnim znacima, sve napucano, sve vrhunski kvalitet. To islam smatra pokuđenje. A može to čovjeka odvesti, jeli, i do, može ga odvesti do propasti, jer dok ga uhvati dok ga to ponese, kad on počne da voda po zraku, to je znak da je gotovo, da on postao rob Dunjavnog. Ne znači da, je zabranjeno, nego te pogrešno Nije zabranjeno. Zabranjeno je samo u ovom slučaju. Neki kažu da ako imamo više ležajeva u kući, više nego što nam treba, tu naravno dozvoljeno da svako ima svoj ležaj po islamu i žena i muž i djeca i za goste, jel? A mimo toga je sve pokuđeno i može odvesti u propast čovjeka. Kažu, ako imamo viška, ležajeva ili posteljina, kaže, preko potrebe, onda smo, kaže, tako šetan obezbijedili prenoćište. Neki hadis tumače na ovaj način. Da smo šetano obezbijedili ovaj prenoćište naše kuće. Sljedeći hadisi govori o zabrani, zabranjeno leći na leđa i staviti jednu nogu na drugu. Džabir na Dula anhu prenosi da je poslanik Ali rekao neka niko od vas ne leži na leđima stavljajući jednu nogu na drugu. Kaže, Akla termin Temin prenosi od svog Amidži anhu da je vidio lavu poslanika Ali kako leži u džami na leđima s, je, nogom prebačenom preko druge. To se mislimo kada ovaj, pokupimo noge i stavimo recimo desnu preko Zbog čega? Ovo nije zabrana eh, tak, takve vrste Po svaku, po svaku cijenu, u svakom slučaju, nego ovdje se misli ako ćemo na taj način otkriti svoje, svoje stidno mjesto ljava. Samo je u tom slučaju zabrana. A leći na leđa i staviti, ovaj, pokupiti ono kao što ovako stavimo jednu preko druge, ovaj, nije zabranjeno osnovno. Samo moramo paziti da, da nam se ne otkrije mjesto. U to vrijeme ovaj, muslimani su nosili ogrtače, gornji do iza, samo se samo jel, kao ovaj, to platno oko sebe i postala mogućnost da, da im se otkri stigno mjesto. I zato je poslanik Ali sam to kazao s tog razloga. Međutim, u našem slučaju kad nosimo ove pantalone, eh, isto trebamo voditi brigu o načinu sjedenja, jer i u tom slučaju mogu, može se ukazati ili oslikati stidno mjesto, bilo znači da se radi e, o muškarcu ili ženama. Znači moramo paziti da, da se stidna mjesta ne oslikaju i to je pokuđeno ovaj, kada sjedimo u društvu. Zato trebamo voditi brigu kako sjedimo, da vodimo brigu o islamskom edebu. Sljedeći hadis, e, on je uvod za naredno predavanje, pa ćemo ga ostaviti na sljedeći put, a govori o podizanju donjeg ogrtača do pola potkoljnice, odnosno podizanju donje odjeće do pola potkoljnice. I o tome vidjet ćemo, jeli, ovaj hadis sljedeći govori o tome e, koja pada, koja se vuče po zemlji, koja pada ispod članaka. Ovim ćemo završiti večerašnje hadise. Molim Allah subhanahu wa da nas pouči našoj vjeri da nam podari ispravno razumijevanje vjeri. Ima kakvih nesnoća, postavit ćemo par hladno. Skočim s dva hadisa. Koja dva? Bila je 357, bila pa, je 355. A, jeste, jeste. Pardon. Dobro je da prati neko. oba hadisa, ovaj prvi hadis kožna posteljina napunjena palemnim vlaknima, kaže Iša Dalanha rekla, postelje na kojoj je spavao lavo poslanik alijek salatu osela je bila od kože i napunjene paleminim vlaknima. Ovaj prije svega e, govori o tome da je dozvoljeno koristiti jastuke i ovaj, da je dozvoljeno e, koristiti postelju napunjenu e, svim onim što je dozvoljeno i da se izbjegava svina kada je u pitanju ovaj, posteljina i ono čime prekrivamo posteljinu ili ono jasku, čega prema jasku, treba da izbjegavamo svijetu. Dozvoljeno vidimo da, da, da bude to i od kože, može biti od kože i dozvoljeno je koristiti ono što će nam spavanje učiniti e, udobnijim. Oblačenje odjeće bez otvora i sjedanja na podbijena koljena se odjećom. Džabir radijalan prenosi da Allah poslanik sam nam zabranio da se jede lijevom rukom, da se obuče odjeća obuče na jednu nogu, da se nosi odjeća bez otvora i da sjedne na podvijene noge obrnuši se odoktačem, krivajući tako svoj spolni organ. Ovo je taj hadis koji objašnjava razlog zabrani dva hadisa koja smo malo prije pročitali, ova dva hadisa sam preskočio jer se nisam vidio. Ovdje se mislim da, da odjeću nema rukava, po nekim ovo je zbog toga što mu se može ukazati potreba za zaštiti ili štetočina ili se može spotaći pa pasti. Učenjaci Fikha kažu da se to odnosi na oblačenje jednog ogrtača pokrivajući vodni dio tijela. I kažu da ako se prilikom toga otkrije avret, onda je haram, suprotno i mekru. Znači jedni mislim da se to odnosi na korištenje samo jednog ogrtača, da samo jedan komad ili jedan ogrtač da se njime prekrivamo, ovaj, tako da može doći do otkrivanja avreta, odnosno stidnog mjesta i to je haram Moramo voditi brigu svoje odjeće, odnosno da pokrije. Pokrivanje avreta je obaveza, vađu, a otkrivanje avreta je je analogno tome. Stoga moramo voditi brigu da avret, naš, naša, naš stidni dio tijela bude pokriven u svakom slučaju. A to je po jednom mišljenju pojasa do do koljena i do ispod koljena kod muškaraca. Ako žena, ili po jednom mišljenju sve osim lica i šaka, po jednom, po drugom mišljenju da, je cijelo ovaj, tijelo žene agra, odnosno stidno, stidno Ako ima kakvih pitanja, Znači, bitno je da kad zapamtimo večeras posebno pitanje žute i crvene boje odjeće i pitanje farbanja i bojenje sjedi glasi u crno. To je ovaj, jedna mesela koja je vrlo često ovako bila nejasna muslimanima pa pa su se dvomili ili nisu dovoljno imali informacije o tom pitanju. Uvijek. oblačenje i skidanje Poslanik Ali Islalat Islam je uvijek volio znači, de, koristiti desnu stranu svemu, pa i u oblačenju odjeći. U oblačenju odjeće i obući. A skidanje? A skidanje suprotno.